Pružena ruka. Dobar dan slušateljima Pružena ruka, Internet radija Srijem. U današnjoj emisiji ugostili smo predstavnike udruge Mogu iz Osijeka koja se bavi terapijskim jahanjem. Dobar dan slušateljima Internet Radija Srijem. Na početku smo još jednog izdanja emisije Pružena ruka. Danas razgovaramo s udrugom Mogu koja se bavi terapijskim jahanjem i razgovaramo sa gospođom Marijanom Koprivnjak. Dobar dan. Dobar dan. E, na početku našeg razgovora, molim vas, opišite nam kako izgleda jedan vaš dan u udruzi, koji je zapravo tu vaš posao bude. Pa, kako izgleda? Užurbano, um, ovaj, organizacijski, Ehm, pitali su me, da su me, me to pitali prije jedno deset godina, ja bih rekla i da me pitate jel, što, što radim, ja bih rekla sve radim. <laughs> Jer nikad dovoljno e, zaposlenih ljudi, tako da e, sve one pozicije, e, a da bi ovaj, mogli provesti niz aktivnosti koje odrađujemo u udruzi, jel, ovaj, ja bi vam odgovorila, dakle, E, sudjelome u svim e, aktivnostima, od čišćenja štala, od terapijskog programa, od uređenja prostora, od organizacijske strukture, od e, ovaj, organizacije volontera, od skrbi konja, dakle, apsolutno sve. Danas je nešto drugačije, obzirom da je udruga mogu prepoznata, jel tako, i od strane državnih institucija, od strane našeg grada i županije, pa nešto veću naravno pomoć e, imamo i e, više odobrenih projekata preko, preko kojih možemo zaposlati e, više ljudi, jel tako? Pa onda danas mogu reći da uglavnom radimo onaj menadžment i organizacijski dio, a vezano uz poslovanje jedne udruge takvog profila. Možete li reći pošto ste vi već poznatija ipak udruga, imate velik odaziv, koliko dugo vi već djelujete, koliko članova sada bori, brojite? Evo ja ću ponosno e, reći da smo ove godine e, proslavili 20 godina djelovanja udruge Mogu, dakle osnovana je 1997. godine baš u svrhu poboljšanja kvaliteta življenja djece sa teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom kroz programe terapijskog jahanja. Međutim, kako e, su tekle godine, godine, tako smo mi e, i ovaj, povećavali broj programa u udruzi. Dakle, o, e, radili smo i one sportsko-rekreacijske programe i pedagoško-preventivni program, dakle, koji je E, namijenjen e, djeci dakle bez teškoća, dakle djeci i mladima opće populacije u svrhu kvalitetnog korištenja slobodnog vremena, jel? Gdje su oni uključeni u aktivnosti udruge mogu od e, skrbi konja, od držanja konja u kondiciji, dakle jahanja, pa od pomoći i u samoj terapiji jer mogu ovaj kada savladaju one osnovne vještine mogu biti i vodiči konja, jel? koje su razlike još osim spomenutih među vašim korisnicima? Koji stupanj invaliditeta je tu zapravo najzastupljeniji? Ima li tu mjesta samo za osobe s manjom invalidnosti? tko tu još može dobiti priliku za terapijsko jahanje sve? Mi zaista imamo veliki broj korisnika, negdje oko 178 imamo evidentiranih različitih stanja i dijagnoza. Mogu reći da je najzastupljenija dijagnoza ove cerebralna paraliza, a za njom onda slijede i multipla skleroza i mišićna distrofija, Downov sindrom, autizam, dakle i sve one ostale, jel tako, e, dijagnoze sa kojima e, radimo. Spomenuli ste imena mnogih e, zapravo udruga s kojima smo razgovarali što se tiče tih dijagnoza i bolesti i tu sam mogla čuti nažalost e, u mnogim kontaktima s udrugama da dosta osoba s mentalnim oštećenjem zatvoreno je u četiri zida svaki dan. Što može potaknuti služatelje da se pridruže vašoj udruzi? Pa e, što više raditi sa njima i pomoći im ovaj, e, da uđu u društveni život. Evo kako udruga mogu to radi. Ovaj, e, dođu nam volontirati i evo prvom prilikom preko programa javnih e, radova, dakle zapošljavanje preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mi ih i zaposlimo. E, osoba e, sa intelektualnim teškoćama nije bezvrijedna osoba. Ona može savladati određene kompetencije i određene vještine. Dakle, kod nas su oni to savladali i mogu sudjelovati u aktivnostima održavanja prostora, čišćenja štala i nekim drugim aktivnostima, naravno ovisno o njihovim mogućnostima. Znači nema razloga da ih se skriva u sjeni sobe od četiri zida, to je to. Ma apsolutno, apsolutno nema razloga e, nikakvog, evo mi smo zaista ovaj primjer e, udruge koja uključuje ovaj aktivno jel, u, osobe sa intelektualnim teškoćama i one čak i kada im prestanu radni odnos, one ostanu kod nas volontirati jel, do prve sljedeće prilike za zapošljenje treba se uvijek podsjetiti da i osoba s invaliditetom ima želju, potrebu da se zabavi, može biti osobno i takvoj osobi, za ne? Pa kako da ne? A toga svega ima, evo recimo u udruzi. Nije samo rad rad, nego je jedno i zadovoljstvo druženja sa drugim ljudima, sa djelatnicima, sa drugim volonterima, e, druženje sa našim životinjama, naravno. Ovo, imamo 13 konja, imamo šest pasa, šest mačaka, imamo vjetnamsko prase, imamo jarca, džuru. Dakle, za svakog e, poneki ljubimac a kontakt sa životinjama to pomaže i zdravim ljudima. Apsolutno, definitivno ovaj, velik broj ljudi eh, voli životinje, a udrugo mogu je pravi mali raj. I sjete nas što je u stvari bitno u životu. Eh, a, naravno, naravno. Eh, koliko vam javnost može još pomoći? Je li društvo primjereno, educirano položaju svih osoba s invaliditetom? Što se tu još može poboljšati? E, ja znam reći ako nas e, nigdje nema, pa evo i ova prilika da se predstavimo u vašoj emisiji, ovaj, onda ne postojimo. Naravno da nam javnost može pomoći, jer takvim udrugama, udrugama ovakvog tipa koje se financiraju e, preko natječaja, dakle preko projekata, pomoć treba. E, to je jedna boljka evo koju želim sada spomenuti, a to je upravo to kontinuirano financiranje pitanje. E, grad Osijek i naša županija naravno pomognu udruzi, ali ipak to nije e, dovoljna financijska pomoć e, za samu egzistenciju. Javljamo i apliciramo se na natječaje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, na Središnji državni ured za sport, jel tako? I ovaj, kada dobijemo projekt, taj projekt traje 6 ili 12 mjeseci. A što kada projekt istekne? Mi smo zaposlili određene ljude po tom projektu, dakle ističe i onaj ugovor o radu. I onda je jako teško objasniti roditelju, istekao je u projekt, e, vaše dijete više ne može doći na terapijsko jahanje. Evo to bi e, jako voljela u budućnosti da se riješi, da udruge takvog tipa koje e, su na kraju krajeva ih rehabilitacijske, jer ih priznaje medicinska struka, ovaj, da ne ovise o odobrenim projektima i da imaju jedno kontinuirano financiranje možda jednog dana i od Ministarstva zdravlja. Programe terapijskog jahanja provode licencirani voditelji osoba koja je uz potrebno znanje o konjaništvu, mora imati iskustvo i vještine prošla je stručnu edukaciju o terapijskom jahanju. Imate li dovoljno stručnih volontera koji mogu oboje? Naravno, osoba koja provodi terapijsko jahanje u svakom slučaju mora biti educirana osoba jer e, sa takvom rehabilitacijom se ne smije igrati. E, koliko terapijsko jahanje može biti dobro, toliko može biti i kontraindicirano. Ukoliko mi stavimo recimo korisnika na konja, a koji ne, ne bi, kojeg ne bi smjeli, jel tako? Ovaj, dakle, prije svega moramo znati indikacije i kontra kontraindikacije i usko surađivati sa medicinskom strukom koja će nam to i potvrditi. E, ovaj E, da li imamo dovoljan broj educiranih volontera? Ja sam recimo završila e, za koordinatora volontera pri volonterskom centru e, Osijek i edukaciju radimo onog trena kada volonter potpiše volonterski ugovor, kada izabere volontersku poziciju, a imamo ih u udruzi mogu pet, dakle od održavanja prostora, od pomoći u terapiji, od ovaj Eh, održavanja kondicije eh, konja, dakle jahanja, ovaj, eh, mogu pomoći dakle na, na razne načine, jel, sudjelo, sudjelujući u njima, ali prije toga naravno prođu onu obaveznu edukaciju. Vratimo se sad na ove koristi terapijskog jahanja kroz provedbu programa i terapijskog jahanja poboljšavate fizičko zdravlje, emocionalno stanje korisnika, kako smo već rekli. Koliko to još koristi vašim korisnicima? Na kojim sve to način još može pomoći? Eh, uloga konja u terapiji je ovdje neupitna. Konjska leđa proizvode od 90 do 110 trodimenzionalnih pokreta u jednoj minuti i stručnjaci kažu eh, da ne postoji nijeti jedna sprava koja može imitirati te pokrete i da 15 eh, minuta terapijskog jahanja zamjenjuje 45 minuta rada fizioterapeuta na strunjači, jel? Što dijete ovo puno lakše izvodi jer izvodi uz igru, uz idemo ono džihati i konja, jel? I pritom izvodeći radne, razne e, vježbe na konju i uz pomoć konja. Koje su koristi kontakta i brige za drugo živo biće, pogotovo tako plemenito kao što je terapijski konj? Pa kako sam već rekla da se postižu fizioterapijski učinci, isto tako se postižu i oni socioterapijski i psihoterapijski. Neprocjenjiv je boravak u prirodi, pogotovo kada sve zeleni, kada e, vrvi ovaj, sa cvijećem e, našeg poznatog kamenjara dugačkog 30 <laughs> metara, ovaj, sa našim e, velikim brojem životinja koji se pletu oko nogu, ovaj, naravno druže jel tako kao što sam rekla sa djelatnicim, sa volonterima, pa korisnici e, međusobno, jel tako? Ovaj, naravno da to doprinosi i onom socijalnom i psihološkom aspektu pozitivnom. Kako se rješavate predrasuda prema osobama s invaliditetom u vašoj udruzi? E, pa mi ih nemamo, <laughs> mi ih nemamo, mi smo svi jednaki ovaj, i kako bih rekla niti ih e, čak e, ne doživljavamo. Imate li poruku za nekoga izvan udruge? E, imam, naravno. Mi smo svi osobe sa mm, posebnim potrebama, tako da ovaj svi smo jednaki, ne treba ih uopće gledati e, različito, pomoći im da se uključe normalno u društveni život, ne? I naravno, ovaj pomoći im e, onoliko koliko e, jedan čovjek može pomoći u toj situaciji. Možete li nam na kraju otkriti neke buduće aktivnosti u radu udruge, pripremate li nove programe i sadržaje za svoje članove? Što biste ovom prilikom preporučili nekim budućim članovima? Preporučujete li dolazak u udrugu? Pa naravno, naravno i evo plan u budućnosti je da udruga mogu zaista postane jedan poznati terapijski centar sa svim onim uvjetima kakav centar treba eh, imati, a to je recimo ovaj eh, ovaj eh, nepostojanje E, zimske jahone kako bi se kontinuirano moglo provoditi terapijsko jahanje neovisno o vremenskim utjecajima. Jer recimo i u sred ljeta, ukoliko pada kiša, mi ne možemo izaći van i odraditi terapijsko jahanje sa djetetom i, i sa konjem, dok kada bi imali taj natkriveni prostor, ovaj, bi to mogli odraditi. Da li biste trebali još neku pomoć vezano za sami prostor? Evo izgradnja zimske jahaone e, pomoć u hrani za životinje koja nas strašno puno košta. Moram napomenuti da skrb 13 konja koliko ih mi imamo e, na bazi godinu dana je 100 tisuća kuna. Dakle, e, sjeno, slama, suncokretova pogača, vitamini, minerali, e, veterinarska skrb je iznimno skupa, potkivačke dakle usluge također su je, nose jedan veliki financijski Francisco Dio. Većina udruga se sama financira. Da li je takva situacija i s vama? Primate li pomoć neku? E, uvijek ima dobrih ljudi, uvijek ima onih dobrih gospodarstvenika koji hoće izaći u susret. Sa te strane zaista imamo pozitivna iskustva i naravno prati nas e, i naš grad Osijek koji nam je dodijelio e, zemljište na korištenje sljedećih 20 godina besplatno za provedbu naših programa. Osječko-Baranjska županija koja je zaista unazad godinu dana uvelika pomogla e, udruzi Mogu i, ovaj, i pomogla joj da ostvari one materijalno-tehničke uvjete potrebne za provedbu aktivnosti. Vi recite do kojih je sad u zadnjih recimo par godina došlo promjena u vašoj udruzi, koji su planovi, što još e, želite, možete li još nešto slušateljima reći o vašoj udruzi da se možda ne zna? E, nismo imali e, sanitarni čvor 20 godina Evo, to bih htjela naspomenuti Nekome je to možda smiješno, ali nama je to bila velika uh, stvar. Mi smo, nije, nije smiješno. <laughs> mi smo koristili kemijski toalet uh, evo 20 godina. Mi, nama je prošle godine izgrađen ovaj sanitarni čvor. Mi smo zaista ovaj, bili jako, jako sretni i evo još danas ne <laughs> mogu vjerovati, naviknuti se uh, na to. Napokon ste došli u 21. stoljeće. E, apsolutno, apsolutno i to me čini iznimno sretnom i, ovaj, i za naše korisnike, jel tako, i za sve nas koji smo ovaj, e, koristili <laughs> ovaj, te objekte. E, a naravno e, željeli bi još puno toga napraviti E, kao što sam spomenula od samog financiranja, ali i još poboljšati one materijalno-tehničke uvjete kako bi mi svojim korisnicima zaista mogli pružiti onu najkvalitetniju rehabilitaciju u udruzi e, takvog tipa. U redu, pa e, gospođo koprivnja hvala vam puno na vašem vremenu što ste nam odgovorili na naša pitanja i lijep pozdrav u ime slušatelja Pružene ruke. Hvala vam lijepa. Pozdrav slušateljima, pružena ruka još jednom. Još uvijek razgovaramo s udrugom Mogu, a s nama je gospođa Arijana Senčar-Majetić, majka korisnika terapijskog jahanja. Pozdrav. Pozdrav. Ispričajte nam e, za početak koje ste izazove sa vašim sinom prošli i nešto o njemu, evo kako se on zove. E, moj sin se zove Vili, ima pet i pol godina. On je nedonošće i rodio nakon e, tog poroda ono, suočili smo se sa puno problema i nakon izlaska iz bolnice krenuli smo u rehabilitaciju i nekako smo se navikli na ovaj život. On ima cerebralnu paralizu, epilepsiju, više struka oštećenja uglavnom. Kako je okolica reagirala na invalidnost vašeg sina? Kako vam je tu pomogao vaš konjički klub? Pa mislim okolica, bliža okolica je, ga je prihvatila sasvim normalno a cijeli sustav ga odbija od vrtića, inače djece imamo problema s vrtiće i škole, to je jednostavno tako. A mislim, konjički klub mu pomaže svakodnevno u e, poboljšanju njegovih motoričkih e, sposobnosti, jednostavno uživa u jahanju. Mnogi roditelji sa sličnim problemom poput vas požalili su se da je nekad čak pametnije dijete manje školovati i ne znaju kakva ih budućnost čeka. Tu se opet povlači pitanje invalidnosti, stupnja invalidnosti i naravno omražene birokracije. Kakvu budućnost očekujete? Kako mislite da će se država, okolina pobrinuti za vašeg sina jednog dana u budućnosti? Pa e, ja u stvari ne očekujem ništa, mogu se samo nadat. Ovaj, pa ja sam e, recimo jedan primjer, ja sam spriječena, e, u stvari nemam pravo e, na rad, iako sam zaposlena, ali nitko ne želi moje dijete u vrtiću, nemamo nikakav rehabilitacijski centar, a ne očekujem, ne znam, ne očekujem ništa, mogu se samo nadati da će biti bolje. Mm, što ste sve dobili još časom u klubu? Koje su koristi boravka u prirodi i druženja s drugim članovima? Što ste još saznali od kolega u klubu, ostalih roditelja? Pa gledajte, e, mi smo nekako se čak e, vremenom obiteljski e, počeli uključili u stvari u taj klub. Ne znam, starija čerka, volontira, mlađa ide sa mnom, suprug tamo sa svojim nekim klubom trče skupa sa članovima konjičkog kluba. Mi uživamo, vilijaše, ako to voli, E, jako lijepo provodimo vrijeme, družimo se. On voli konje, mi volimo životinje, jako nam je ugodno tamo. Koliko već poznajete životinje u klubu, imate li možda nekog omiljenog konja, s kojim se životinjama druži najviše vaš sin? Pa imamo naravno e, omiljen konj nam je naravno konj kojeg on trenutno jaše, to je Saga, prekrasna jedna kobila, kobila koju on jaše prije jaha odu, e, koja ima nadimak baba. A, znam, mislim, znam puno konja <laughs> i ostale životinje i jarca i ne, svinju i mačke i tako. Uživamo. Koje su koristi kontakta sa životinjom u prirodi za duh i tijelo? Preporučujete li to našim slušateljima? Pa naravno. Priroda, životinje, to je u stvari ono iskonski, jel? Što nas veže uz naše korijene može li dan u konjičkom klubu ipak biti malo naporan? Ili je to na kraju dana ipak onaj pozitivni umor kada dobro spavamo? Pa ne znam, meni nije naporno. evo, e, po nekim iskustvima moje starije kćeri koja je znala tamo odvolontirat po 8 ili 10 sati, to je baš taj pozitivan <laughs> umor. Koliko ste zadovoljni volonterima koji vam pomažu u klubu? Pa, svi su prekrasni, nemamo ono, nikakve zamjerke, družimo se, baš, baš nam je dobro i ugodno i zabavno. Mislite li da su dosta stručni? Nara, dosta, dovoljno. Vidite li napredak na sinu? Da, dosta. Jako puno napretka, u stvari vidimo sada vam e, puno bolje koristi ruke, drži glavu, ima fenomenalnu ravnotežu naspram ono kako je bilo prije, jako mu se e, poboljšala snaga cijelog e, središnjeg dijela, tijela, trupa i tako, super je. Do kojih ste saznanja došli po znanstvima koje ste ostvarili i aktivnostima u klubu? Jeste li saznali nešto još korisno? Pa e, uvijek, uvijek saznajemo nešto korisno, čak sam bila i na nekim tribinama u klubu. To je uvijek ovaj, dobro družiti se s ljudima, jel? Koliko ste zadovoljni zdravstvenom pomoći koja vam je pružena u Hrvatskoj s pravima koja ostvarujete, koja može ostvariti i vaš sin? Gdje je tu Osijek u Hrvatskoj? Gdje je Hrvatska u Europi? Pa Hrvatska je u, nije u Europi, a Osijek je gdje i ostatak Hrvatske ovaj, isto sve to, ništa ne, mislim postoje kao neka prava, <laughs> ali ona su neostvariva, ali koje nema, nema dovoljno ni centara za rehabilitaciju, ni terapeuta, ništa. Jednostavno, u stvari mogu reći da u zdravstvu ne ostvarujemo što se tiče rehabilitacije e, ništa. Na koji se način, e, po vašem mišljenju, eventualno klubski sadržaj može još e, obogatiti nečim? Pa evo, bilo bi super, danas je kiša i nama je upitno ćemo danas jahat, u srijedu nije jaho, ali je isto bila kiša, ja bi voljela i da postoji jedan otkriveni teren za jahanje, da nam se to jahanje produži preko cijele godine, to je recimo, i voljela bi da to, ti, ti terapijsko jahanje uđe nekako u taj sustav zdravstva. I to je to, jel? Opišite nam kako izgleda jedan trening s vašim sinom kako izgledaju te vježbe, evo za nekoga možda, ako nije informiran, učlanio bi se u udrugu? Pa evo, lijepo dođemo, ovaj, e, konj je već pripremljen, ja? onda stavimo Vilija na konja, na konja obvezno stavimo i Vilijevu glazbu, jer on jako voli slušati glazbu i onda ovaj, voditelj jel, terapijskog jahanja vodi konja, e, a e, volonteri sa strane po potrebi jel, su uzbili, a jer on je dosta E, velikih motoričkih oštećenja ima i onda oni e, tako idu na teren, jel? Tamo sad isprobavaju e, neke položaje, mislim, Vili je čak se počeo nešto malo i, i aktivnije jahat. To je to, uživaju. Postoje li vježbe možda koje su mu problematične za napraviti ili tu volonteri ipak prilagode sve njemu? Ne, pa u biti je najbitnije je da on to odradi uh, u dobrom raspoloženju, tako da se to u stvari sve podređuje njegovim trenutnim mogućnostima. Smatrate li da vaš sin ima nekih socijalnih koristi kao član udruge, nego što bi imao recimo da nije bio nikad u udruzi? Pa naravno da ima, on je jako dobro upoznat s volonterima i voli svoje tete i Jasnu i Milu i Sandru i nekad ih čupka, nekad ih tamo grli, vole, nekad se ljuti na njih i ima jednu super interakciju s njima. Smatrate li da vaš sin ima nekih razlika od prije nego što ste došli na terapijsko jahanje? Vidite li nekakav napredak na njemu? Da li mu je koristilo sve to? Pa u svakom slučaju vidim, e, to sam već opisala, u tom jednom motoričkom dijelu. A ovako u nekom mentalnom i socijalnom, to je to, eto, ostvaruje interakciju sa puno više ljudi, ali baš u tom jednom pozitivnom okruženju, a on konje vole, mislim, njega ovaj, jako raduje kad konj zanjišti, e, voli jednostavno, kao i sva djeca, ali koja vole životinje, tako i on reagira na njih. I planirate li dalje ostajati u udruzi? Pa u svakom slučaju, mislim, skroz dok smo tu i dok udruga postoji, baš sam si neki dan razmišljala, pa mislim dok njega možemo <laughs> staviti na konja, mi ćemo jahati. Preporučujete li ostalim roditeljima da, da učlane svoje dijete u ovu udrugu? Svakako, to je odlična stvar. E, hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za nas. E, čujemo se mi neki drugi puta i pozdrav slušateljima Pružene ruke. Pozdrav svima.